Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports, 97 nit, temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web la 977 esport.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és què et sembla la destitució de Gary Neville? Torna a repetir, arroba esports97nit, la pregunta que vos fem en el Twitter en el dia d'avui és què et sembla la destitució de Gary Neville? el Celta, 34 de la segunda, drama en Mestalla. El Valencia de Colda de Sens Gary, vete ya. Game over. Sacabat. Gary Neville ya no es entrenador del Valencia. Esta vez Prada El club comunicava mitjançant eh, un comunicat públic que l'anglès deixava d'entrenar el València Club de Futbol. A la fi, per molt que el propietari siga d'on siga, quan Mestalla brama no hi ha ningú que es puga amagar. A la fi, el futbol, per molt que se'ns venga un projecte a llarg termini que no dic jo que no siga la idea primigènia de Meriton, el futbol és igual en totes les latituds. I quan la boleta no entra, el que cau és l'entrenador. Ha caigut Gary Neville de manera pública esta vesprada. I dic de manera pública perquè esta destitució és una decisió que no s'ha pres en el dia d'avui. Esta destitució o la decisió de destituir Gary Neville se va, se va prendre després d'aixòs càntics que acabeu de sentir del partit contra el Celta. El dimarts hi hagueren reunions, en recordeu-se, i en elles ja se li va comunicar a Gary Neville que no anava va continuar en el València i que no s'anava a fer públic fins avui per a no destorbar la seva estada amb la selecció, per a no tindre la premsa eh, pegant voltes amb el tema del València quan Gary Neville viatjava com a tècnic, com a segon tècnic de Roy Hodgson en la selecció anglesa. S'ha acabat la història. 3 partits guanyats, 5 empatats i 8 perduts. Una de les pitjors ratxes en la història del València Club de Futbol. Com a conseqüència, hi ha que dir que des del moment en el que el València, en el comunicat més esta vesprada, assumeix la destitució de Gary Neville, és a dir, no disfressar la veu de l'entrenador com va fer amb el de Nuno, que se'ns va dir que era una dimissió, després que hi havia un acord total entre les parts, etc etc etc. El València està pegant un viratge absolut. El València avui, públicament, ha revestit amb galons, ha facultat la figura del seu director tècnic des del moment en el que assumís la destitució de l'entrenador el qual significa que és una destitució presa en base a mèrits esportius i per a prendre aquestes decisions se fitxa un secretari tècnic. Suso García Pitalx, que com vos venim comptant des de fa ja mesos, ja des del dia de la cita del Barcelona, s'haguera carregat Gary Neville. Es fa càrrec de l'equip Paco i estaran. Qui se desfà de Miguel Ángel Angulo i de Jordi Sorlí i sobretot, i el més important, el València amb aires renovats afronta la recta final de la Lliga per a salvar la categoria, que desgraciadament estem parlant a hores d'ara, a 30 de març, de salvar la categoria i d'un partit quasi decisiu, no, però sí molt transcendent, el dissabte en les Palmes. La rumorologia deia que si se en les palmes podia caure l'entrenador. Però certament el València ja que reconeixer li que ha dut molt bé, per als seus interessos, aquesta destitució, que, com hem dit, és una decisió presa la setmana passada. Neville viatja amb la selecció, sabedor que no anava a continuar entrenant al València. I el últim favor de Peter Lim a Gary Neville és no fer-ho públic per a que, primer, no el destorbar en la seva estada a la selecció i segon, perquè Neville li va demanar al propietari poder dir li a la cara als futbolistes que havia sigut despatxat. En els pròxims dies, en les pròximes setmanes, amb les decisions que li deixen prendre a Suso com a presesta, el València va poder refer la il·lusió de la gent amb el rerefons d'un projecte que responga a mèrits esportius i a raons esportives. El València té l'oportunitat de llevar-se la etiqueta de el capritxo de Peter Lim. I Peter Lim té l'oportunitat de, esportivament parlant, donant-li galons, al secretari tècnic i fent-li cas en el que et diga, deixar d'estar mirats a ulls de tot el món com un senyor que els posa és una evidència, però que de moment no sap per on va. Crec que enguany, primer amb Nuno i després amb Neville, espere que el propietari hagi pres nota de que no val qualsevol per a una banqueta de que no val qualsevol per a dirigir un projecte esportiu i de que els clubs de futbol necessiten molta i prioritària atenció. Espere que haja de pres aquestes lliçons, perquè sabeu el que dic des del primer dia. No dubte de la fe de Peter Lim, si de la seva implicació al voltant de considerar esta empresa dins del seu entramat com una empresa i el futbol és així que necessita atenció prioritària. No vaig a entrar en el futur de Paco Allestaran. M'interessa Paco Allestaran des del moment en el que avui és l'entrenador del València Club de Futbol i que ha de salvar l'equip. Què serà del seu futur i del futur de la banqueta del València és una cosa que ara mateix no em preocupa ni el més mínim. Em preocupa que estos futbolistes aconsegueixen dos victòries i tanquen la permanència. Per cert, s'han acabat ja els escuts per als futbolistes. Mal amb Nuno, mal amb Neville, i si estan ja mal amb Allestaran, ja són més entrenadors per a tirar les culpes de tot. Per cert, tampoc oblidem una evidència. Se fa càrrec Paco Allestaran, qui tampoc té massa bagatge en una banqueta. I això és altra evidència. Però per poc bagatge que tinga Paco Allestaran, estic segur que va ser molt més intel·ligent que el seu predecessor Gary Neville. Una broma de mal gust que ha engolit el València i que ha convertit una plantilla justeta en lo esportiu i més que sospitosa en quant a l'entrega en un grup rampló que és incapaç de guanyar-le a ningú. Las Palmas és el gran primer examen per a Paco i Estaran esperem que puga eixir de terreny canari amb 3 punts, perquè seria la millor manera de començar el seu periple. Passe el que passe, el que ja sabem és que des d'avui oficialment, encara que ja fa diversos dies, Gary Neville ha deixat de ser entrenador del València Club de Futbol. És la notícia que avui va polaritzar l'esport 97 nit fins a la 1 de la matinada, les 11 i 40. Ara és moment d'arrencar amb les fotos. Gary Neville destituït. Esta vesprada el València ha fet pública la destitució de l'anglès Paco Allestaran. Es fa càrrec de l'equip fins a la fi de la temporada. El València assumís la destitució. Al contrari que en la deu de Nuno, el València reconeix públicament que no és un acord i és una decisió presa pel club. Angulo i Sorlí fora, Phil continua i estarà a prescindir d'Angulo i Jordi Sorlí i incorpora David Caneda i José Viela. De males explicacions serà la una del migdia i empaterran en una roda de premsa amb la presència de Lai Hun, Suso García Pitarc i Paco i estaran. Camarasa reincorpora el treball internacional sub-21 del Llevant. S'ha exercitat avui el, eh, eh, incorporat avui el treball per a preparar el decisió partit de dilluns contra l'Sporting que es un partido muy muy importante. Ahora todos los, los partidos van a ser finales y, y, bueno, hay que estar cada semana a pensar en el partido del, del fin de semana y, y, bueno, este, este lunes con la afición en casa hay que, hay que ganar sí o sí. 11 i 42, vos recorda arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, què et sembla la destitució de Gary Neville, pausa per la publicitat i entrem en el dia d'avui a desenvolupar tots els continguts que en tenim molt més de per a la una, però avui tindrem que tancar fins a la una de la matinada. Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, ja sabeu la notícia, Gary Neville destituït com a entrenador del València Club de Futbol. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 44 minuts. No arribaven a les 6 de la desplada quan el València ha emès un comunicat públic en el que comunicava la destitució de l'entrenador del València Club de Futbol, de Gary Neville, qui, per cert, arribava este migdia cap a, eh, en este cas, eh, la ciutat de València, per tal de, en teoria, reincorporar-se al, eh, Valencia Club de Fútbol a entrenar de nuevo mm, Finske que, con el Valencia. el el Valencia Club de Fútbol ha rescindido hoy su relación contractual con Gary Neville como entrenador del primer equipo. Después de analizar con detenimiento la situación deportiva, el club ha decidido realizar este cambio buscando el mejor interés para el Valencia Club de Fútbol en vistas al final de la presente temporada. El club agradece su trabajo a Gary Neville y le desea la mayor de las suertes en el futuro. Y también diu, eh, en consecuencia, el club ha, nombrado hoy a Paco Ayestarán como primer entrenador hasta el final de la presente temporada, después de un semblant profesional, un perfil profesional de Paco Ayestarán. qué ¿qué vol dir el valencia amb este comunicat? Bueno, pues desde el momento en que diu el Valencia Club de Fútbol ha rescindido hoy su relación contractual y ha decidido realizar este cambio, el Valencia wii ha investit de galons públicament la figura del seu director tècnic Suso García Pitarch. El, València, el València no revestix, no disfraça esta destitució com va fer amb la de Nuno i, per tant, ja està diguent-li, està mostrant el missatge, el club està en mans esportivament parlant del director tècnic que per això el contractarem. Què diu també este comunicat? El club ha decidido realizar este cambio buscando el mejor interés para el Valencia Club de Fútbol en vistas al final de la presente temporada. Es decir, señores, tenemos la igual coll. Y això es una evidencia. ¿Qué ha pasado hoy y qué ha pasado en los últimos días? El Valencia fa hoy pública la destitución, fa hoy pública la destitución de Gary Neville. Pero la destitución de Gary Neville es una decisión presa pel Valencia Club de Fútbol abans que Gary Neville s'incorporara amb la selecció anglesa. En aquella famosa reunió que se fa primer en el club i de l'esplada amb Kimco en l'hotel Westing, a ella se li comunica que no va continuar. I, de fet, el semblant de Gary Neville els dos últims dies entrenant és un semblant d'un tipus relaxat, que s'ha llevat un pes de damunt. Bromejant amb els jugadors, com acabem de veure ara en l'especial Murciélago que acabem de metre en Levante Televisió. Per què no se fa pública fins avui la destitució de Gary Neville? Perquè l'últim favor que li fa Peter Lim, o el Club València de Futbol, en aquest cas Peter Lim, a Gary Neville és, mireu, per a que no tinguis a tota la premsa alterada en quant a terres allà, i a més a més, per a que no tingues eh, que aguantar els periodistes fent preguntes tot, tota l'estona sobre aquesta història quan tu t'incorpores allà com a taller de la selecció, anem a deixar-ho i ja ho farem públic quan tornes. A més a més, de fet, ell sabia el que venia, eh, mm, perquè ella terra eh, en València, eh, ja me conten que aterra fins i tot amb una maleta d'una marca absolutament diferent a la que vestís el València, eh, i no amb una maleta oficial del València Club de Futbol, i a més a més, Gary Neville li demana en aquestes reunions a la propietat que siga ell qui puga dir-los públicament a la major nombre de futbolistes. Crec que encara els porters són els únics que no s'han incorporat i s'incorporen demà. Ryan i Alves, però la resta ja estan tots. I Gary Neville els ha dit, o els volia dir als futbolistes, al major número de futbolistes possible que havia sigut destituït com a entrenador del València Club de Futbol. I això són els fets. El València avui, per tant, fa una posada en escena pública de reforçar públicament la imatge de Suso García Pitarc. Qui sabem, i vos venim contant, que des del 7-0 de Barcelona ja s'haguera carregat Gary Neville. Ha arribat tard, però a la fi el futbol és inexorable en totes les latituds. I el futbol és inexorable fins al punt que quan està ja abramat, Neville ha anat per l'aire. Ni un partit més ha hagut que esperar. Ara, si és veritat que, com sembla, és Uso qui va marcar les directrius esportives, Peter Lim té l'oportunitat de deixar de semblar a ulls del planeta, futbol, del planeta futbol un senyor que s'ha comprat un club però que se regís per amiguismes. El València té l'oportunitat en el planeta futbol de llevar-se la etiqueta de el capricho del l'amo. ixes incògnites se resoldran conforme vagin passant les pròximes setmanes. Paco estaran. en recordeu-se ja el dia del llevant que vos contàrem que ja no hi havia una bona relació entre Paco estaran, i Gary Neville, encara que demà se negarà la roda de premsa, impepinable, Paco estaran, se fa carrer del club. Fins eh, de la banqueta del club, fins a acabar la temporada i ara veurem els canvis que ha efectuat Paco i estaran, perquè hi ha molts detalls de la jornada d'avui en Paterna que tenim també de comentar-vos i que coneix Salva Folgado. Hola, Salva, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, com ha anat aquesta sessió en la qual vos ha quedat l'atenció que <clears throat> Gary Neville no estava eh, fent lo normal i allà heu començat a vislumbrar que passava algo. Sí, minuts abans de que arrencara la sessió preparatòria, els mitjans de comunicació, Manolo, com que avui la sessió d'entrenament era porta tancada, s'han pujat cap al parc eh, tecnològic per a tractar de vore des, de, bueno, des del parc tecnològic eh, el que ocorria baix en el camp d'entrenament en el que anava eh, a treballar la primera plantilla del, del València. Abans de que es el primer equip a treballar, hem vist com Neville eixia el primer, per la porta de l'Antonio eh, Puigades, per la porta eh, lateral, passava per davant del gimnàs eh, exterior, caminava pel corredor que hi ha entre el gimnàs exterior i dos dels camps d'entrenament de, que habitualment pues, utilitzen els equips de, de l'acadèmia i abans el, el primer equip, parle del camp que es veu des dels dos pàrquings eh, exteriors de la ciutat esportiva de, de Paterna. Uh -huh. Hem vist Neville caminar, dirigir-se cap a la eh, porta que dona accés al primer parking exterior de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Patarra i allí pues, hem perdut la figura de, de Neville. Hem vist com passava el temps i Neville no tornava i al rato pues, eh, el València ha fet públic mitjançant un comunicat que Neville acabava de ser destituït com a tècnic del conjunt de Mestalla. Per tant, Manolo Neville el que ha fet és dirigir-se cap a la porta que dona accés al primer pàrquing exterior de les instal·lacions de, de Paterna, el que està més a prop de la, de l'Hotel Posadas d'Espanya, de, uh -huh. mm, ha agafat el seu cotxe particular i a partir d'ahir Manolo ha abandonat les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna prèviament prèviament a abandonar per aquest corredor, diríem per la porta de darrere, les instal·lacions de, de Patara, perquè no ha eixit per la porta eh, principal, per la que dona eh, accés al primer pàrquing exterior de, de Paterna. Neville ha reunit als futbolistes en el vestidor principal de les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Els ha donat les eh, gràcies per la col·laboració durant els mesos en els que ella ha estat com a tècnic de la primera eh, plantilla. Els ha explicat que, com que els resultats no són bons, l'entitat havia de decidir havia decidit que no havia de continuar eh, conduint els interessos a la banqueta del primer equip, que ho ha acceptat, i acte seguit Manolo ha saludat a tots els futbolistes i ha abandonat mm, arreplegant els seus, eh, les seues eh, coses que encara mantenia en, en el seu despatx de les instal·lacions de, de Paterna. Este ha sigut la veu de Neville esta vesprada en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Pues eh, és la situació on ja en el dia d'avui, Salva, eh, ha reunit al voltant de si mateix els futbolistes eh, Paco i Estaran sí. i ja ha començat a treballar. Sí, ja, en el moment ha finalitzat la roda de premsa de... Perdó, la roda de premsa no, la xerrada uh -huh. de Neville amb els seus futbolistes en els que els ha comunicat que se n'anava, pues ha quedat Paco Allestaran amb els futbolistes, els ha dit que ell es feia càrrec de la plantilla, els ha dit el que eh, demanava fonamentalment, els ha demanat eh, eh, compromís, i s'ha sigut la paraula compromís per atraure endavant el més pront possible la permanència eh, matemàtica garantida per als eh, futbolistes. Acte seguit s'ha explicat el que buscava en la sessió preparatòria de la jornada de, de que estava programada de vesprada, curiós, ironia, per a que arribara eh, Neville i per a que se reincorporaren diferents eh, internacionals. I acte seguit, bueno, pues han abandonat aquest edifici principal de Paterna, s'han dirigit eh, al camp on s'efectuava la sessió d'entrenament d'avui de, i el València ja ha començat amb Paco estaran al comandament, Manolo, a preparar el compromís del pròxim cap de setmana davant la Unió Deportiva Las Palmas. Amb mhm. Neville, de pressa transcendit, que amb Neville, Manolo, ho acabes de comentar tu en la introducció, se'n van Miguel Ángel Angulo, que recordem va deixar l'equip juvenil per a eh, ser segon entrenador o tercer entrenador eh, de Neville, se'n va Jordi Sorlí, que era l'habitual eh, fisio readaptador de la primera plantilla des de fa moltes temporades i que havia eh, sigut, des de l'arribada de Neville, el preparador eh, físic. Uh -huh. Els dos se'n van, allestaran, els fa fora als dos. Jo en principi pensava que els dos se n'anaven amb Neville perquè era Neville qui havia confiat amb ells, i ells mm. en un, diríem, exercici de solidaritat se n'anaven amb Neville, però no. De ser conegut que estarà Manolo, que ha decidit que no continue Jordi Sorlí i que no continue Miguel Ángel Angulo. Demà li preguntarem a García Pitarc què va passar amb Angulo i què va passar amb Jordi Sorli, però jo no descarte que abandonen tampoc l'entitat del València Club de Futbol, però és un dels dubtes menors, efectivament, perquè és menor, però és un dels dubtes que queda encara en l'ambient després de la decisió que avui ha pres el, el València. En recordeu-se d'esta frase de Gary Neville quan als quatre dies d'arribar Paco Allestaran se li pregunta al ex ja entrenador del València Club de Futbol per el pes específic de la figura de Paco Allestaran en el cos tèric del València. Para ser claros, Yo soy el entrenador principal del Valencia Fútbol Club. Lo voy a ser durante el resto de la temporada. Si yo me voy, Paco se irá también. Él ha venido a sumar al cuerpo técnico. Acepto que igual queráis apretarme por ahí, entiendo la pregunta y que venga ahora podría parecer que pasa algo. No, no llegué aquí con nadie. Seré probablemente el primer entrenador de la historia que viene sin alguien del cuerpo técnico para ayudarle. Yo no quería venir aquí con cuerpo técnico inglés, con gente que conozco de casa, no, quería incorporar a, un asistente que conoce eh, esto y eh, a los 14 días o así me di cuenta de que necesitábamos reforzar el cuerpo técnico, rellenar un vacío que había. Bueno, pues... Eh, Va a ser contundente Neville, Manolo, Yo recuerdo que ho en comentar moltísimo que había sido molt contundente y que parlava de que, eh, con May que ser Manolo, ellos que porta allí estarán. Probablemente, y bueno, me en las últimas eh, en les últimes jornades, sí. i a la ho tornarem a, a, a raonar. Després ella ha vist probablement l'amenaça que suposava eh, clavar Paco Allestaran dins del seu vestidor, però va ser ell, ja explicaré més motius en el seu dia, qui va portar eh, cap al seu vestidor com a col·laborador a Paco Allestaran. En aquell moment va ser contundent, uh -huh. ho van comentar, el risc que suposava aquella eh, frase, aquella argumentació, al final Neville està fora, Allestaran s'ha fet càrrec, del, del primer equip. Ojo, Manolo, perquè hi ha una explicació ja al per què per, mm, Miguel Ángel Angulo se'n va i Jordi Sorlí se'n va. I és? Allí estaran, segons avançar avui, plaça Deportiva uh -huh. va cobrir sus dos buits en la plantilla amb David Caneda i José Biela, dos persones, dos tècnics de la seva confiança i que l'han acompanyat en totes les seues etapes com a tècnic tant en el Tecos, estudiantes Tecos de Mèxic, com en Maccabi Tel Aviv i com en el Santos eh, Laguna. Caneda farà d'entrenador assistent o de segon entrenador i Biela de preparador físic. Per tant, se'n van dos i arriben dos, que són dos contractes nous que efectua el València Club de Futbol. Perfecte, pues això en quant a les dades que després anirem també eh, eh, ampliant al voltant de la nit, eh, però també és moment de eh, començar, ho farem ara després de la tertúlia, però amb el temps d'opinió especial en un dia especial com el d'avui. Per això eh, hem volgut, per exemple, començar viatjant fins a la redacció de Levante, el mercantil valenciano. Ahí ens espera el seu eh, cap d'esports, Caetano Ross. Què opines de la destitució de Gainevi, Caetano? Jo crec que era necessària, però segurament hauria dhaver se fet abans d'arribar a aquesta situació. Eh, un home totalment superat per eh, un club molt gran, un equip molt difícil, mal planificat. La culpa eh, no és seva, perquè li varen oferir eh, un caramel enverinat, eh, ell no estava preparat, va acceptar l'oferiment del seu amic Peter Lim, eh, després Peter Lim no volia tirar-se arrere per el compromís que havia adquirit el seu amic en intentar dur això endavant, i al final s'han trobat en un, eh, en un laberint que eh, Suso García que ha tingut que trobar eixida i és eh, convèncer a l'entrenador de que se n'anara eh, i no és una qüestió de ara, sinó que jo crec que això ja estava decidit fa una setmana. Cayetano, evidentment la següent pregunta és, després de que el València assumisca la destitució de l'entrenador i no ho disfresse, com el tema de Nuno, està revestint públicament la figura, eh, o re, investint de galons públicament la figura de Suso García Pitarch? Sí, això dona impressió, no? que era un pols entre Suso García Pitarch i Peter Lim i al final jo crec que Suso, junt a l'Eijun, han convençut al, al propietari del club de que era la decisió necessària i així guanyador. Eh, a poc a poc Sussó ha anat guanyant força i crec que, mm, que està ja planificant la pròxima temporada. Continuem en este temps d'opinió i viatgem fins a la redacció de Superdeporte. Així, el seu redactor en cap, Carlos Bosch, ens espera també per a respondre, Carlos, a la mateixa pregunta que li fèiem a a Caetano. Eh, què et sembla la destitució de Gary Neville? Pues crec que és una excel·lent notícia. Mm, només n'hi ha que veure com mm, ha reaccionat la gent en, en, en Twitter, en Facebook, o en los grupos de WhatsApp, que todos tenemos grupos de WhatsApp, diguem que todo el mundo ha aplaudit. Jo estic escrivint ara que és la primera que tinc la sensació de que si li dic a, al meu interlocutor imaginari que el València se va a salvar, és la primera vegada que jo estic convençut de lo que escric i, i la primera vegada que tinc la primera vegada que tinc la sensació que el meu interlocutor imaginari me creu i ell també està convençut de que el València se va salvar. I també estava escrivint, pensant, pegant-li voltes a la neurona preguntona que que quina llàstima que el partit de, Gran, de, de, de l'estadi de Gran Canària, el partit d'este mm. dissabte contra les Palmes, no fora en Mestalla, perquè no trobo millor metàfora de, de, de dir ara sí que anem a salvar entre tots el València. Eh, fins ara tu li dius a la gent anem a salvar entre tots el València i te diuen que el tiren que el tiren. Bueno, pues, pues ja no està Neville, mm, ha acabat el mal, el mal somni, mm, ara crec que el València se va a salvar i arribarà el mes de juny o, o quan acabi la temporada, quan siga, cuando el Valencia matemáticamente siga de primera división pero para pasar eh, ya se ha que pasar, pero vamos, para mí es una excelente noticia y, y nada que aplaudirla. Mm, ojo al señor Lim, que no quiero protegerlo ni un poquito, mm, quiero protegerlo cero, porque el hombre ya saben comer, pero adulta dos amigos se saca regatas dos, ¿eh? pues també la segona pregunta, en este cas per a tu, Carlos Bosch, en la redacció de Superdeporte, és s'han acabat les excuses per als futbolistes? No te, li s'acaba la coartada de Nuno deixar un solar, deixar un solar, però tu has deixat dos solars, Ara n'hi ha que, eh, ha que mm, apuntar als jugadors, sí, però n'hi ha que apuntar als jugadors de manera intel·ligent. Jo ho escrivia fa un, una setmana passada en, en, en una contra, i tu i ho van comentar en, en, en una nit, en Esports 97, un dia d'això que, no me, que no me pugui escapar i no, <laughs> no tingui més remei que anar i n'hi ha que apuntar als futbolistes però hi ha que ser intel·ligent els futbolistes mm, són els que tenen al València a 6 punts del descens sí, els futbolistes i Peter Lim i Gary Neville i, i, i Nuno i Jorge Méndez i els futbolistes però són els futbolistes i no Peter Lim y no Méndez, y no Nuno, y no Gary Neville, es que han de salvar el Valencia lo tanto, ¿qué provoca en ese sentido la destitución de Neville? Que cuando tú le digues a Pepito de Museros, Pepito, ni hay que apoyar a Barragán, che, pero sí, ni hay que apoyar a Barragán, y ni hay que apoyar a Parejo, che, Parejo, ni hay que apoyar a Parejo, y ya tienen temps eh, en chun Pues Pepito diga, te raro Carlos. ahora se crea un clima totalmente diferente con Peracachet, Bacha, Mestalla, predisposada a animar a l'equip, siga qui siga el futbolista, perquè d'esta temporada n'hi han futbolistes com estos dos que acaba de nominar, Piatti i alguno més, que estan molt assenyalats, justament assenyalats. Gràcies, eh, Carlos Bosch. Viatgem ara eh, per a parlar amb el corresponsal de The Guardian, amb Sid Lowe, Espera que en eh, conte eh, noticias notícies té al voltant de la destitución de Gary Neville como futbolista del Valencia. Sid Lowe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿y em, qué opina Sid Lowe de la destitución por sorpresa del entrenador Gary Neville? Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? La sorpresa. Eh, sinceramente, yo creo, bueno, yo tenía bastante claro que Neville, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Una vez que Neville no iba a seguir el año que viene, pero que la, la solución, entre comillas, la solución eh, más adecuada para todos era intentar eh, pues terminar la temporada de forma, de forma digna, terminar bien y luego salir un poco todos tan contentos, ¿no? todos amigos. Pero al final pues el club tomó la decisión la decisión que, que, obviamente pues desde hace bastante tiempo Suso hacia Pitach quería tomar y quizá me imagino ¿eh? esto esto ya lo, lo, interpreto no es información sino interpretación pues me imagino que el club habrá pensado en algún momento que que la posibilidad de bajar era demasiado real como para correr ningún riesgo. Eh, eh, sí, yo por las informaciones que tengo y me gustaría que tú aportaras las que tuvieras, sé seguro que esta decisión de destituir a Gary Neville no se ha tomado en el día de hoy en Valencia. La pregunta es, ¿Tienes constancia de que Gary Neville ya pudiera viajar a la concentración de la selección holandesa sabiendo, perdón, la selección inglesa sabiendo que no iba a continuar como entrenador de, Valencia eh, y para que precisamente el último favor de su amigo Peter Lim para que la prensa allí no desviara la atención eh, no se ha dicho hasta el día de hoy? Efectivamente, eh, la información que tengo encaja perfectamente con eso, que la decisión se toma lo que sí, sí es verdad que no sé eh, si la decisión se toma la misma noche del 2 a 0 con el Celta, o, el, o el, de después. Me parece que igual es el de después, pero no, no, estoy seguro. Pero bueno, la decisión se toma antes de que Gary Neville se vaya a Inglaterra. Neville trabaja con la selección inglesa sabiendo que no es entrenador del Valencia, pero se lo calla. Y se lo calla por dos cosas, supuestamente. Lo calla porque, claro, él no quiere que haya un circo en torno a la selección inglesa, prefiere que se trabaje bien, que se trabaje con tranquilidad, porque además esos dos partidos eran partidos importantes para la selección inglesa, y también, pues al hacerlo así, pues ofrecía la posibilidad de esperar, de volverse a Valencia y esperar a, que estuviesen todos los futbolistas, incluso los internacionales, para informárselo eh, de, vamos, de cara, ¿no? Entonces, pues al final, pues el silencio un poco permite que se trate de, esa manera. De todas formas, mis dudas personalmente son si eso realmente es mejor para el Valencia o si hubiese sido mejor, pues tomar la decisión, anunciarlo con tiempo y preparar el partido de este fin de semana con más tiempo. Bueno, yo creo que eh, Paco ya estaban, ya sabía que iba a ser el entrenador. yo creo que Neville, Neville sabía que no va a continuar. yo creo que esto ya se sabía y, que por tanto lo que ha hecho es quizá eh, el último servicio, el último gran favor de Peter Lima a su amigo Gary Neville, eh, ya que tiene que destituirlo, era pues eso, evitarle el tener que estar todos estos días en la concentración, etcétera, etcétera, hablando de, del Valencia cuando él está allí como, como técnico inglés. Sidlo, compañero de The Guardian, como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones, por tu información y un abrazo bien fuerte. Venga, un abrazo, hasta luego. les 12 de la nit i 6 minuts, eh, les, eh, el temps d'opinió extra del dia d'avui amb el eh, director d'esport de Levant el Mercantil Valenciano Cayetano Ros, amb el reactor en cap de Superdeporte Carlos Bosch i amb Sidlow, el corresponsal de The Guardian que ha sigut pràcticament l'ombra de Gary Neville des de la seva arribada a València i també, lògicament, eh, un home eh, amb fil directe en l'entorn de Gary Neville perquè mm, no oblidem que serà el diari on ja l'ex entrenador del València feia les seues columnes de col·laboració declaracions i va ser, entre altres, el diari que va avançar la setmana passada que Gary Neville no anava a continuar com a entrenador la temporada vinent en el València Club de Futbol. Tanquem la primera part informativa per a, en este cas, eh, Esports 90 Sentit i arranquem en el temps de tertúlia. 12 i 7 ja, anem ja al debat, a la tertúlia ja d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Medranity 8 minutos. arranca el temps de debate, tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, Continúa eh, así, eh, así desde el primer momento y ya desde el programa de la tele estaba Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena, Manolo. También desde la tele en cara que la primera mitad ha hecho un, un paréntesis para anar a picar alguna coseta y sopar el presentador del Murciélago, que hoy he tingut edición nocturna especial, Vicenç Empere. Hola, Vicenç, buena nit. Hola, Manolo, ¿qué tal? Y se acompaña también el compañero de la agencia F, Sergio Valdecabres. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buena nit. ¿Qué tal? Buena nit, Manolo. Ben retornat después del periple faller, que tú eres muy fallero y esas cosas hi que respetarles. Una miqueta, una miqueta. Bueno, pero estás, mira quin dia te'n incorpores, eh? Sí, sí. No no és qualsevol dia. Mare Déu, quin dia. No és qualsevol dia. Mira, mireu, estic fe, eh, mm, fent, eh, mirant una estadística que serveix Sky Sports, eh, últims 5 entrenadors britànics en la Lliga. Sky, eh? Sky, eh? Vull dir que no és... Eh, vull dir, és, eh, és que és la gatxeta de Gibraltar que està en mania, no. Vull dir, eh, comença parlant de Colin Addison, que era, eh, la gent ni se'n recordarà, mm. de l'època en la que Jesús Gil eh, per, la, per el matí contractava un entrenador i per la vesprada el tirava, en aquesta època, se'n recordeu de Juan Jesús Gil, pues, eh, cada dos setmanes un entrenador no. Bueno, pues, Colin Addison, 113 dies. Bobby Robson, que va guanyar una recopa i una copa del rei amb el Futbol Club Barcelona de Figo, Ronaldo, Ronaldo el gros, eh, el bo, el, eh, el bo, 395 dies. John Benjamin Toshak, en el Reial Múrcia, que anava al Múrcia perquè hi havia camp de golf. 163 dies. David Moyes, Real Societat, 365 dies, un any senceret. I Gary Neville, 120 dies. És a dir, Gary Neville és el segon entrenador més fugaç en la història dels tècnics britànics en la Lliga Espanyola, el qual ja de per se no són tècnics que pel que estem veient tinguen un llarg i ample recorregut en el campionat espanyol. De fet, jo preguntava, després de perdre contra el Celta de Vigo, me poden dir vostès quants entrenadors anglesos n'hi ha en el calcio i en la Premier i en la Bundesliga Perdó, eh, gent, gent, eh, gent en el calcio, gent, la, gent, gent la Bundesliga i en la Premier quants n'hi han entre els 10 primers classificats que crec que hi havia el que més acostava era eh, el... com se diria aquell tronco que va jugar en el Barça que era de Gales? folgado? Mark Hughes? Mark Hughes, que estava d'entrenador en... Southampton, no, Southampton està Koeman però bueno, està en, oh. està en un d'ixos val? Mm. Eh, pe, pe, i entre els deu primers era l'únic tècnic anglès que hi havia britànic, la resta no n'hi ha Però bueno, ja sabem que aquesta història eh, que avui ha posat el seu punt i final de manera pública eh, eh, ve a corroborar que eh, un tècnic anglès és una mala decisió a hores d'ara sí. Eh, per, per a qualsevol banqueta... El pitjor, de... Manolo, és que no el dugué perquè era anglès, <laughs> el dugué perquè era col·lega. Perquè era col·lega, ni més ni menys. I, i és la segona patinada ja de, de Peter Lim, que... Perdona, ja... en Stoke sí. City està Mark Hughes, gràcies. En Stoke City. Pues eh, jo pense que avui ja per segona vegada s'enganya eh, Peter Lim, eh, no destituint a Neville, sinó que reconeguent públicament que ha sigut una errada greu portar a este home així estos 120 dies, uh mhm. -huh t'ha deixat eh, l'equip molt més afonat que el País deixar Empantanadíssim. I, i bueno, com, pues, eh, comença ja una miqueta a ir escaldat també el senyor Peter Lim. O sigui, perquè la primera de Nuno, després d'una bona temporada, pues, escolta, dius, ha funcionat la primera part del projecte, la segona part no, que és quan li, li otorga poder no, a, a Nuno. En este cas ja eh, posar a un amic com a entrenador ha sigut el, la debacle total i absoluta i jo crec que queda molt retratat eh, el senyor Peter Lim jo crec que... Sergio, la teva primera impressió sobre la institució de lo Gary Neville en el dia d'avui. Lo pitjor dels 120 dies en el València és que li han sobrat dies. <laughs> és que... una bona... Eh, me, me, quede... me pareix una molt bona frase. És que... És que... Són 120 dies i s'han fet llargs. I, i s'han fet molt llargs. És que la gent pensava, o, o tots veiem que, que feia mesos que devia, eh, devia haver deixat de ser entrenador del València. Eh, jo crec que és la... Mm, la lògica és el que ha marcat la destitució de, de, de Gary Neville. No, no n'hi havia... Eh, si fallaves ara contra les palma, les Palmes t'anaves a ficar en, en, en un bon lío. Eh, no, no, i si falles i, te fiques en un bon lío. Sí, però, eh, clar, el que tens que fer és... Vale, si estan en els jugadors en l'entrenador, perfecte. Si no estan, què fes? Tornaves a pegar-li tot a la volta al projecte, bueno, al projecte, a lo que queda de, de, de temporada. Jo crec que és l'opció bona o la menos roín era desfer-se ja de, de Neville i que, i que Paco hi estaran o qui fora prenguera ja le, le, les rendes de, de, de l'assumpte perquè és que si no la cosa se podia complicar i se pot complicar molt. Folgado, la teva primera impressió de la institució de Gary Neville. La decisió, Manolo, se pren, se pren molt tard. Jo crec que després del 7 a 0 a Barcelona... Se, se fa pública tard. <laughs> No, se fa pública tard i se pren molt tard perquè després del 7 a 0 de, del Nou Camp, vergonyós 7 a 0 de, en Copa, del Nou Camp davant el, davant el Barça. Eh, Neville havia de, tingut que deixar automàticament de ser el tècnic del, del València. Al final a Suso no li varen fer, fer cas, no li varen deixar prendre aquella decisió i, i l'IM pues, s'ha mantès fins l'última hora al seu amic en la banqueta del, del València. així moltes voltes hem comentat que la intenció de Neville Manolo era la de... Perdó, la, que la intenció de, Nil, de l'IM respecte a Neville era la de mm. mantindre-lo en la banqueta del, del valencià. I al final, com has comentat en, en la intro, és la pressió popular de Mestalla la que portat primer per davant a, a Nuno i posteriorment s'emporta per davant també a, a Neville. Però la intenció de l'IM era la de mantindre la pròxima temporada també al capdavant de la banqueta del València eh, a Neville molt significatiu el que hem contat en el Supermurciàlogo fa, uh mhm. -huh. fa una horeta, el que hem contat en la intro del, del programa, molt significatiu el crit del Gary Betellà que va estallar o que va tronar en Mestalla el dia del València-Celta de, de Vigo, els mocadors, els crits, la gent que se va girar contra la, la llotja apuntant ja Quinco i, i l'Aijun, molt significativa la reunió de dimarts primer per matí de, de Gary Neville amb Suso i posteriorment de vesprada en el Westin eh, amb, amb Kinko molt significatiu que acte seguit de Guardian i Sid Lowe a qui acabem d'escoltar amic de Neville publicara que Neville ja havia pres la decisió de no continuar la pròxima temporada al capdavant de la banqueta del, del València i al final aquest crit de Mestalla de Gary Betellà Manolo ha impulsat a la propietat, a l'IM, eh, a Meriton, a dir-li a Neville que, bueno, que s'apartara, que se quedara al marge, que se tenia que anar perquè al final la imatge del València era perjudicada, però més que la imatge del València, el que a l'IM li preocupava és que la seva imatge eh, quedava deteriorada i que també de rebot quedava molt llestimada la imatge de l'entrenador. Mm, Neville ho ha entès, Neville s'ha apartat i al final pues, el València eh, avui ha anunciat la, la destitució de, de Neville, però al final és eh, Mestalla i, i és la gent, i és la grada la que primer va acabar amb, amb Nuno per, davant, per damunt de la decisió de, de l'IM de deixar-lo al capdavant de la banqueta i és la grada la que ha fet el mateix amb, amb Neville per damunt de la decisió de l'IM que volia que continuara Neville al capdavant de la banqueta. Jo crec, Salva, que en aquest cas ha sigut així, o sigui, eh, grada, eh, causa-efecte, sí, sí, sí. el primer crit de grada de Mestallà, Neville Betellà, Neville anar fora, dies després sí que és de veres, però perquè s'ha escenificat el que ha contat Manolo, de que sí que és de veres, m'encaixa perfectament. Si Neville se'n va a Anglaterra, recentment destituït en Espanya, allí l'incauen de la premsa groga britànica. Imagina't. Vamos, i són dos partits contra Alemanya i Holanda passen a un segon pla. Mm. En canvi, ara ha passat tot i temporal, eh, ha vingut així i se'n va fora. O sigui, me quadra, me quadra perfectament tota, tot, a, tot aquest tempo, i, i, però sobretot jo crec que hi ha una figura que és clau, que és Suso García Pitarc. Jo crec que Suso ha fet la força necessària per a que en este cas vaig a parlar l'entrenador, cosa que no existia en l'etapa de Nuno, perquè ell mateix era el, el propi director esportiu. Per això en aquell, en aquell cas també s'emmascara com un acuerdo mutuo, etc. En este cas ja n'hi ha una destitució, com, com, com destacava clarament Manolo quan llegia aquest comunicat. Però Suso, Suso ja porta diverses setmanes Suso, punxant, i mesos, punxant, mesos. Suso després del 7-0 de Barcelona se l'haguera carregat. Sí, és que antes comentava Salva el 7-0, però és que eh, no oblideu que, que l'equip no guanyava. És que no guanyava. I seguíem, i passaven les setmanes, i sols guanyàvem... En... Sí, però ell està molt recent d'aplegat abans del 7-0, i veu dos o tres partits i digueu-ne que definitivament se li cau l'envenatge dels ulls quan veu el 7-0 de Barcelona. Home, és que el 7-0 de, de Barcelona... Eh qualsevol persona que li agrade, simplement que li agrade el futbol, ja, ja no pot fer més per defendre algo, algo com, com el que va passar en el Camp Nou. Més, un servidor, i a més, així n'hi ha dos testimonis, va abordar directament al director de del València i li va dir clarament, o el tires fora o se l'anem a segona. I eh, ell me mirava, no volia entrar, però després se va relaxar una miqueta i bueno, pues ja deixa entrevore que, que, bueno, que no, no hi havia sintonia amb, amb este senyor, pues que tenia coses molt estranyes. Eh, tenim que parlar també de l'arribada la, de, de, de Paco Allestaran, eh, del que va dir en el seu dia eh, Gary Neville i del que va fer Paco Allestaran, i del que estava passant entre Gary Neville, que tot això, jo sé que demà això se va negar tot, ho tinc claríssim, però bueno, tinc la consciència tranquil·la, el treball ben fet, però ja fa dies que vos venim anunciant que Gary Neville recelava de Paco i estaran. Jo no sé si amb raó o sense raó. Lo que sé és que a dia d'avui Gary Neville està fora i Paco i estaran és entrenador del València Club de Futbol. 12 i 19, pausa la primera en la tertúlia i torna de seguida. ¿Conoces el carburante Autogas? ¿Cómo? Sí, Autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional o pues en cara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación traca es gratis. Dale traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 20. Si recordeu, als pocs dies d'arribar Paco Allestaran, que es va mostrar molt actiu en els primers entrenaments del València Club de Futbol, a Gary Neville no li va sentar gens bé esta, este protagonisme que els mitjans de comunicació li concedirem a l'entrenador basc, ara ja entrenador del València Club de Futbol. I quan se li preguntava per Paco Allestaran, Gary Neville va contestar això. Para ser claros, Yo soy el entrenador principal del Valencia Fútbol Club. Lo voy a ser durante el resto de la temporada. Si yo me voy, Paco se irá también. Él ha venido a sumar al cuerpo técnico. Acepto que igual queráis apretarme por ahí, entiendo la pregunta y. Eh, que venga ahora podría parecer que pasa algo. No, no llegué aquí con nadie. Seré probablemente el primer entrenador de la historia que viene sin alguien del cuerpo técnico para ayudarle. Yo no quería venir aquí con cuerpo técnico inglés, con gente que conozco de casa, no, quería incorporar a, un asistente que conoce eh, esto y eh, a los 14 días o así me di cuenta de que necesitábamos reforzar el cuerpo técnico, rellenar un vacío que había. Si yo me voy, Paco se irá. Pues va a ser que no. Y Damun se queda como primer entrenador. Damun se queda como primer entrenador. Y el Paco va ser... Comienza a adoptar que Neville es eh, eh, la figura de Paco ahí eh? Y mira, aquesta informació la donaré Sí, sí, sí, amb noms y cognoms i en la lista... i per què definitivament quan era un altre tècnic el que tenia la davantera finalment eh, eh, ixa conversa on Jamie Carragher li parla molt bé a Gary Neville de Paco i estaran com a deixeble seu que el va tindre en l'època de Rafa Benítez en el Liverpool és la que definitivament en eixa eterna que li propicia Dan Ashworth, el director tècnic de la selecció anglesa Gary Neville quan a Gary, li diuen, a Gary Neville li diuen t'anem a posar un, un entrenador al costat perquè tu això no ho traus, que és després del 7-0 de Barcelona, que ja és on Leijun parla amb Peter Lim i ja li fa bo, eh, veure que això no va, que això no funciona i en lloc de carregar-se-lo pues, mira, anem a reforçar-lo, anem a rodejar-lo escolta, te vaig a dir una cosa i la frase no és meua, eh? la frase jo l'he sentit del club en aquest cos tècnic hi havia més gent que en la NASA val? Lo que fa és, escolta, ja que m'obligueu a posar-li rodetes a la bicicleta, almenys tria jo les rodetes. Parla en Dan Ashworth, que és el director tècnic de la selecció anglesa, i li diu, fes-me un llistat en tres tècnics que parlen perfectament anglès, que siguen espanyols, que coneguen la Lliga Espanyola i coneguen el València. Val? I d'aixòs tres, hi havia un altre que és valencià, no puc dir res més que estava en aquesta llista i que finalment no s'ha triat perquè Carragher, Jamie Carragher, el jugador del Liverpool, li parla molt bé a Gary Neville de la figura de Paco Estarán que el tingué en l'època de Rafa Benítez. I si el problema és que el propi Gary Neville no coneixia a Paco Estarán? No sabia eh, eh, a qui estava ficant des de la seva caseta. No és el mateix ficar ja. a, a un entrenador que, que és amic, que el coneix, que el del, dels anys anteriors que ha, que ha, estigu, ha estat en ell... A la fi, acabes de donar, fica... sense voler, acabes de el clau. A la fi, a qui coneix... Què coneixia Gary Neville? Sí, però, però de la, de la seva trajectòria com a futbolista... Ajudants. Tira, però, però que fique a Paco Llestaran, que a lo millor mm, així tots coneixíem el caràcter de Paco i sabíem el pes específic que estàs ficant en el, en el primer equip però si el propi Gary Neville eh, demana mm, a un tècnic de la selecció que li, di, li, fa, li elabori la llista, li pregunta a Carragher si li pareix bé que Paco Allestaran siga el, el que incorpore... No, no li pregunta, és, és eh, o, o eh, parlant siga Car... eh, bon, mira, tal, este és bo. Però si Gary Neville no el coneix, pues al millor ahí es donde está el problema. El problema es que ningú s'enganya. Mm, eh, no li ha fet el llit ahí estar a Neville. Neville se l'ha no, fet no, ella sola. No, se l'ha fet, s'ha ficat dins i s'ha tapat. Dir, no, no, eh, eh, ella ha anat aquí, Ikea, tret el model de llit. Vull o sigui, dir... Mm, li ha guanyat a tres equips en la, en la primera divisió. Ja està, vull dir, és que no hi ha més. Però molt que, que mascaré ell en els números que ha ficat Neville en el seu no, comunicat estrany. Evidentment, però... Però, eh, però la situació de estar és molt còmica. A veure, és ja, molt còmica, Manolo. Ja vos sí. contem, perdona, ja vos contem des del dia del llevant ja vos contem el que ve passant amb, que, en què Neville recelava de Paco Allestaran. I ja vos contem l'anècdota famosa que el dia del, del derbi a Oriols, que no n'hi ha lloc per a tots en la banqueta, al tècnic que fan fora de la banqueta és a Paco Allestaran, que teòricament havia arribat a l'equip per a ser una miqueta l'enllaç entre Gary Neville i els jugadors perquè no s'entenien, per explicar als futbolistes de manera express que volia d'un futbolista quan anava a fer un canvi entre el terreny no, de joc. Ho digui Negredo al costat de Neville, en una roda de premsa europea. Ho diu Negredo en una roda de premsa que ha vingut per a això, i és més, no tan sols el dia d'Oriols, que hi havia, diguem-ne, una coartada mínima, però una coartada de no hi ha llocs per a tots, però el següent partit, que és en Mestalla contra el Celta, el dia del Gueri, vete ja, ahir Paco i Estaran tampoc apareix per la banqueta tot el partit. Per seguir dient així. És evident, és evident que Neville recelava de Paco i Estaran. Jo no sé si amb raó o si no amb raó. Jo ahir no vaig a entrar. Que recelava de Paco i Estaran és una evidència. Sí, però si el propi Neville li diu des del primer dia vale, dirigixes tu l'entrenament encara que jo t'haig dit el que, lo que vull que, que plasmes sobre, sobre el cap, eh, des del primer dia li has donat ixa confiança, ixa autoritat, i, i els propis futbolistes no són tontos, i això ho veuen. Si veuen que el que mana més és el segon entrenador, després n'hi ha rotllos entre el primer i el segon, és que... Eh, estos jugadors mm, bueno, com Pere, còmodos però no són tontos. Però és que, com diu Pere, ell s'ha fet el llit així solet. Eh? Sí, sí, dir, sí, sí. Ell ha decisions... Si ho ha fet dir, soles. Vull dir, hem passat... Eh, ho hem tocat en el programa de la tele, en el Murciélago especial que hem fet esta nit, però cal, cal recordar-ho. Revestixen la decisió de llevar-hi la, capitania, la capitanía a Parejo com una cosa consensuada. Sí, sí. És l'entrenador el que agarra i li lleva el bascalet a Parejo i li dona a Negredo, que molts jugadors diuen, escolta, Negredo, sí, perquè la imatge del club de cara a l'exterior, tal... No sé, vull dir, i a partir d'ahir hi ha jugadors al·lucinats amb aquesta decisió i n'hi ha un especialment encabronat que és Dani Parejo que pràcticament no li dirigia la paraula al seu entrenador i ara vas i li dius que Force va jugar la setmana passada bueno, fa dues setmanes en Mestalla pues te va dir que no i a la mínima se va borrar a, la fi és ell el que s'ha fet del llit, Salva Parejo va ser una roda de premsa i va dir que estava d'acord amb la decisió del tècnic no el vaig veure especialment... I, i, i, què va, I què va dir? Jo no el vaig veure especialment contundent. Escolta, i tu, i tu de los que diria? pues, va haver dit una altra cosa o no, no, sé, no haver sigut tan mollet a l'hora de parlar de que no li semblava mal quan li llevaran la capitania. Però bueno, no vull tornar a entrar en el tema de, de Parejo. A mi la d'Allestarà me resulta molt còmic. Per què? Perquè és cert, que, i ho contarem així en el seu dia, que Neville fa un càstig, entre, un càsting uh mhm. -huh. entre els seus amics, a veure quin tècnic porta eh, perquè es veu incapaç o perquè algú li aconsella o pel que siga Eh, que necessita un col·laborador, perquè és cert que ell arriba així, com que no havia entrenat mai en la vida, no tenia cos tècnic i té que formar-lo a tota velocitat. I ell admet que no vol portar tècnics anglesos, que busca gent de la casa que tingui experiència per ajudar-lo eh, en el coneixement de rivals de la Lliga Espanyola. Fa el càsting, nosaltres sí ja parlem en el seu dia de que parla amb el director tècnic de la selecció anglesa, Dan Ashworth, de que aquí li dona una sèrie de noms, de que hi ha un tècnic que acabes de desvelar tu que era valencià, no podem donar el nom, bueno, té igual. Eh, hi ha més tècnics, però Jamie Carragher, que havia treballat en el Liverpool de Benítez a Majestar, li diu, yeah, que este és un, una màquina, un que és un nivell d'entrenador i que és preparador. Li fas de dir, yeah, que este és millor que tu. I que te va ajudar. I aquell diu, bueno, Paco allà estarà, va estar així, tapa del doblete, Benítez, etc. sentarà bé, m'ajudarà, perfecte. I el fica dins del vestidor i no sap aquí clava dins del vestidor, perquè ja ha parlat i moltes voltes de l'ambició de Paco Llestaran, que serà millor o pitjor entrenador, i ahí no entre. Perquè si repassem el currículum de Paco Llestaran, el València torna a clavar en la seva banqueta a un tècnic que no té el bagatge suficient com per atraure això endavant. Al Tecos, bueno, de això, Mèxic... Això no ho sabem. No ho sabem. De principi no té currículum, Manolo, i el currículum és molt de escàs. De moment un currículum escàs. Escàs. El de Nuno era no escàs. No és inexistent com el de Neville, però és escàs. El de Nuno era escàs, el de Neville era inexistent, i és curt el de Paco Allestaran. I tant de bo li vaig saber, però el València torna a clavar en la seva banqueta a un tècnic que sí, va estar així en l'etapa del doblet, però que no ha demostrat res, absolutament res, més enllà de lligues menors. Escolta, també l'etapa del doble va estar Antonio López i després és que com és que. Bueno, tampoc, és, sí, però crec tampoc que, és un salvoconducte. Però, sí, però després Antonio López va, ser, va fer-se càrrec de la primera plantilla, todos somos Antonio López... Per això te dic, que Per això te dic, exacte. Si és que el doble ja no queda quasi ningú. Però, però han cremat a tot. Però Neville el clava i torna a dir... Curro, he vist aquest defensor de categoria. Una persona molt ambiciosa. I al final, la història que conta Montal fa dues setmanes és que Neville detecta que l'ambició estaran és, si les coses li van mal a Neville, fer-me jo càrrec de l'equip les jornades que resten per a que acabe la temporada, Què és el que ha ocorregut eh, finalment. Altra Això... estadística que trau Sky a hores d'ara Eh, el... És que ells Rat... Eh, on, és on col·laborava Neville. Eh, és on col·laborava Neville. Pues, están estan aventant per a mà oberta, eh? Eh, no sé si es que eh, es va perdonar poca pasta en el finiquito o algo, pero eh, els eh, ratios més baixos de victòries en Lliga com a entrenadors del València, Gary Neville 18,8%, Paco Real, deu el tinc en la glòria, 20%. El rombo. Héctor Núñez, també deu el tinc en la, en la glòria, 20%. Ronald Koeman, 21,7% i Òscar Rubén Valdés de l'any del descens també 21,7%. 12 i 31, una pausa. Entrem a llegir els vostres missatges i estem de seguida. Així a Esports 90 nit amb més coses. Avui ja ha deixat de ser entrenador del València Gary Neville. I a partir d'ara el projecte recau més sobre els muscles de Suso García Pitarch. És el pròxim tema que anem a abordar després de la pausa i de tuitejar. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea. 12 de la nit i 33 minuts, el moment d'arrencar amb els vostres tuits en el dia d'avui. Ja sabeu la pregunta que vos estem fent i és, eh, en este cas, què vos sembla la destitució de Eh, Paco ahí estarán en el Valencia Club de Fútbol. De Neville. De, perdón, uf, de Paco estarán, no. Encara de no, encara no. no. No sé per qué di Paco ahí estarán pero bueno. Pues Vicente diu, esperen que no siga más a tard, eh, mm, diu... Ja és tard, això està clar. <laughs> Ja, ostres, eh, eh, algú és molt mala llet m'ha fet una acuditza d'esprada per m'ho enviat per, per WhatsApp que diu que esta esprada ha arribat gairebé a la seva taquilla al seu despatx se va ha trobat avui i ha dit ¿dónde están mis cosas? Y le, por ahí estarán. <laughs> Victorino diu Ahí estarán, yo pensaba que ficaría en el grado de míster Si és capità i referent del vestidor no se fer res Desgovern total eh, mes, per así, Diu eh, Pedro Sismo creo que no se perde el programa Diu eh, Altra volta Diu 16 entrenadors en els últims 11 temporades Alguna cosa hem d'estar fent mal tots me pareix una bona reflexió. I en tots, eh, jo me fico en un d'ells. Eh, eh, per així, José Jimeno diu que era molt necessària, Lluís diu ara el pròxim any de vestidor, Miguel de Pedro diu que el traductor no merece quedarse en el paro. Es muy bueno. Mira, el traductor es el que además Pedro de vista, el pobre. Es, eh, eh, a, Sergio. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Guillermo. igual traduís a Laijun, no sé. No, Ijun te la seva traductora. Laijun te la seva traductora. La seva dona, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. qué tal? <laughs> que pareix més té el todo de traductora de la... T'arribes del programa La Clave, en José Luis Balvin? Quan venia uno de fora... Son majors. <laughs> Sí, sí, sí, sí. Son traductor. Que el, eh, papa, el papa també, la missa del papa. No? Exacte, exacte. És esa cadència, és esa musicalitat, eh, rollo la clave. Javier Medevidales diu tarde y mal, como todo lo que hace la propiedad en materia deportiva. Alejandro, al nostre eh, contertulio del Explà diu han tret a Sorli del club o l'han recol·locat com a Angulo? Pues això és una de les preguntes que queda en l'aire. Què passa amb Sorli i amb Angulo? Demà li preguntarem a... a Suso. Demà dins del programa València Directe amb Ximo Rovira en esta casa a la una la retransmissió de la roda de premsa estarà en Folgado des de Paterna i també per als que vulgueu per la tele en el València en directe en Levant de Televisió també podrem assistir a la roda de premsa la veurem també, sí en efecte de eh, Lai Hun, Paco Allestaran i Suso García Pitarch Nandiu eh, fa una semblança i diu Saps quant estàs 4 dies sense anar al vàter finalment el cinquè dia els kiwis funcionen? Diu, pues lo mateix. És la sensació que té avui, no? Sí, és la sensació que t'està oient. Massa gràfic. Bueno, escolta, no, no ha dit merda en cap moment. Però o sigui, fa olor, aquest tuit fa olor. <laughs> Miguel eh, Miguel Ballester dio muy mal. Tenía pinta de feliz historia de Valencia, pero mala historia. José Castillo Jimeno. Eh, con este hecho vuelvo para empujar y animar al equipo, ya que había perdido toda la fe y las ganas de verlos. Fernando Martí, la solución más grande entonces, pero a la acompañada del compromiso de la plantilla. Luis Navidad Mendoza, perfecto mi Mestalla. Tenía claro que hasta que no se en el moneta Ixel no tenía que ganar. Alejo Borja Romero, ya era hora de que lo sustituyeran. Menos mal, menudo paquete de entrenador. Pucheu vos Diu, hasta nunca, majete. A ver, ahí estarán ahora. Mis dudas Diu, claro, por eso salió rebotado y habló de sus seguidores en Inglaterra. Luis Ibaña, Diu, tarde, lo que de lo deberían haber tirado hace tiempo. Que se vaya a comentar partidos. Necesitamos cuatro puntos y que se acabe la temporada. Pedro Fuertes Muñoz, que ya estaba B, Bonvent y Barcanova. No Diu ser campeón. Está muy bien. Y modo Diu es una decisión necesaria, pero tarda. Tardana, más tardana. Pedro Sismo Diu, utilicémoslo positivamente, pasemos página y apoyemos a Estarán en los partidos que nos quedan para salvar la categoría. Miguel se ve, no sabe ni por dónde van, decisiones mal tomadas y, rectificaciones tardías, todo un cúmulo de despropósitos. Jesús Cerdá Llopis, pues en París de categoría, perfiles jugadores del Valencia en farán puncha al comunio. Xavi Simón ya ahora, David Amigo Moya Diu tarde, al menos llegó, que es lo que importa. José Luis Diu, creo que llega tarde, pero ningún club grande le hubiera dado tanta vida a este entrenador. Espero que no sea tarde. Quique Dodd, dos temporadas, una de ilusión una un de decepció. Estem empatats, ni fred ni calor. Jo vull calor i els diners estan com els co... punts suspensius. Sam Johnson, a mi en Sam era bon tio. No, ahora en serio, feo olor, más vale tarde. Pedro Diu, la institución es absolutamente tan necesaria como tardía. Eh, por cierto, buen favorito a Gary, le evitan tener que dar la cara en rueda de prensa para casa y, y luego hasta, y hasta luego, Lucas, desde lejos. Amun Diu, destitució perfecta, però dos mesos tard. No estoy tranqui que és otra becari. Jo traeria Sant Pol i per any i mig. Pep Espanyeta diu Arriba tard, ens hem posat en període de descens i Europa impossible. Estava molt verd per a donar-li el València. Lluís diu Tiraré de menys al traductor de Gary Neville. De fet, la gent tira de menys al traductor que al, per el, al propi Neville. Sergi Bosch, bé, però els jugadors són els mateixos i jo la por, encara la porta al cos que comencen a tirar d'orgull o adeu a primera divisió. Òscar Palop d'Oceda, a mi em sap mal pel profe d'espanyol de Neville que es queda a l'atur. José diu pues ya que no nos ilusionamos con, no nos ilusionamos con fichajes, nos ilusionamos con destituciones. Mardiu, mes que necesaria. ahora Boren como es el nuevo entrenador. Boren, si chafa chafa la cacara per tercera vuelta consecutiva. No Diu, esperanzadora Siempre que Méndez no pasa y desfasa, y Suso Trevalle, tranquil. Dani Diu, después de destituir a dos amigos en una temporada, hoy ha, de comenzar una nueva forma de trabajar en Meriton. Veremos. Lorat mil los de Neus. Sigari sabía que la Navidad de despedir el día después del partido del Celta, pero que no se queda en Valencia y shows, pero es que esto es una posada de escena. Ya buen comentario abans, se fa la historia? Christian Diu ya me eh, corroborada por eh, eh, el corresponsal de The Guardian, Sid Lowe. Christian Diu llega tarde, pero es completamente lógico que echen al peor entrenador de la historia del club. Paco tiene que salvar la categoría. Junior 1972, que dio lo mejor que podía pasar a un Valencia. <clears throat> José, Miguel, García Diu, pues como al final de una película mala, necesario deseando que llegara. i per exemple senyor Álvaro Baixà li diu senyors valencians agarren els cinturons per aquestes setmanes Francisco Castellana tardo, eh, tarde esperamos que vaya algo mejor ahora Ramón Valencia y diu pero si nos salvamos con Paco y Estarán solo pondrá la lista de la temporada 2016, 2017 pues eh, y Luis que usaba terrao ahí estarán, no tengan experiencia y Tim Botapón. Bueno, pues eh, haremos donar, mira, Pichor que Neville No puede ganar. Vull Pichor es que Neville Vamos, si Sería ha Pichor que Neville, yo a la segunda <coughs> Yo te voy a una cosa, Manolo. Yo me, dice el dis pero Me pasa me pasa me pasa a música mientras trabajas, que... que... ahí estarán, estaba de tocaría Me de Mold de lancha y de Pilar que nada pero No, no, no, yo te voy a decir una cosa, Manolo. Así se va a vender la burra en bon de comunicación Así no, Mm, que Allestaran era la quinta esencia del fútbol que anava a recuperar el València de Neville. Allestaran ha estat treballant en Neville estos últims mesos, estas últimes setmanes. I els resultats del València de quina, estan, de quina estan manera ahí. li a treballar Neville a Allestaran? Al principi Manolo treballava, o no? I se guanyaven tres partits. I se guanyaven tres partits. I, so, I són responsabilitat de Ballestaran. No ho sé. I és que se van perdre no són responsabilitat de Ballestaran. No ho sé. És jo que, tampoc. Jo estic en salva, jo crec que és molt fàcil jo dir tampoc. que, que... No li puc carregar ni els menys d'una cosa ni els morts de l'altra. Correcte, ni una cosa ni l'altra. Correcte. Val, perfecte. Hasta ahí, va. ahí me calle. Pero es que semblaba que venía la quinta essència del entrenador mm, i que sol el València comença a guanyar per ell, però que quan perd ell ja no té responsabilitat. La responsabilitat és de Neville. A partir d'ahir el Gestarana està treballant amb Neville i la plantilla no ha així del forat, al contrari. allà estaran, té molt poc de temps per a canviar la plantilla. Jo crec que són els jugadors els que han de treure això endavant, Manolo. No allestaran. Si fora allestaran, jo crec que ja els haguera tret eh, profit i no ha sigut capaç. Encara que és cert que en, les, en els últims partits, dos, no crec que més, Neville ja començarà eh, a sospitar de que volia trepar-lo però abans estava treballant a Paterna i així molta gent parlava eh, de que el que treballa, el que mana, el que porta eh, el comandament dels, dels entrenaments és, és eh, allestaran, quin canvi amb allestaran i l'equip està ahí en el clot Tot de forma, i ara allestaran és qui està al davant de la plantilla van a caure també màscares aquestes setmanes si allà estaran no trau endavant eh, esta situació i és molt complicat perquè l'equip té dèficits defensius té dèficits ofensius i que l'equip és un dèficit i que els canvia i estaran no, no, no, i que els canvia i estaran en lo poquet que resta i amb la càrrega de partits i de cansament que jo ahí estaran, no li demane, jo ahí estaran, no li demane que canvi l'equip, li demane complicat. que guanyi dos partits, no li demane res més. Pues solament per l'efecte del tècnic nou, probablement l'equip te guanyi este cap de setmana. que jo crec que és el que s'ha buscat ara mateix. I amb un també. partit, ja. Mm, probablement l'equip estiga salvat. A mi pues per dona... això, jo és que no li demanen res a Llestaran, però si arribar a la temporada vinent, que és altre tema, ja li començaria a demanar, però jo a dia d'avui a Llestaran sols li demane que salve l'equip. Igual que a esta plantilla d'indolents, no se olviden que si és un altre tema que ara anem a parlar d'ell, que esta plantilla ja se li han acabat les excuses i els escuts, a esta plantilla li demane que guanya dos partits i la majoria que no tornen a València ni per vacances. Després hi ha una altra pregunta. Després ja veurem de quan se pot desfer el, el, el València, que això és un altre tema. Digues, sola. No, no, després hi ha una altra pregunta, que demà la farem a Suso. Mm. Ara el València li permet a Llestaran carregar-se Angulo i carregar-se Jordi Sorlí. I dura dos. Mm. Circumstància que no ha sentat massa bé en el vestidor que se carregue a Angulo i fonamentalment que se carregue a Jordi Sorlí molt vinculat a determinats futbolistes de la plantilla. I recuperador de molts d'ells. I no ha sentat bé. I ven i vene dos més col·laboradors de Paco Allestran. Això què vol dir? Que com que és el, el, el primer entrenador, se li permet la llicència de treballar per a tractar de reflotar la nau amb els seus eh, col·laboradors. Uh mhm. -huh. És una teoria que tu has defensat en el Super Murciélago sí, sí. y en la que estoy en la que estoy de d'acord, vull dir, de acuerdo. Si li dones la responsabilidad, no, no, sí, sí. has de, has de donar el suporte. O a eso vol dir que si Allestaran trau això endavant, l'any que ve pot continuar com a entrenador. Això entronca amb la pregunta que era la següent que anava a fer-vos, senyors. El València, per a mi, avui revestís de galons públicament la figura de Suso García Pitarch des del moment en què en el comunicat públic no parla ni d'acord ni de dimis parla de destitució i de decisió presa per el club en ares del final de la campanya. D'esta manera, ja estàs dient, senyors, això no ho disfracem com lo de Nuno, hem pres la decisió de carregar-se l'entrenador i, evidentment, això ve avalat per qui estava més d'acord en aquesta destitució, sabem que no era el propietari, si més no, que era Suso García Pitarch. Que ja era hora ja era hora que, que, que el director esportiu que havien clavat en, en, bueno, per a parar tots els, totes les vendanades que venien i totes les, uh mhm. -huh. les, pues, les opinions contràries a el que s'estava fent en el club, que ja era hora que li donaren pes específic al, al director esportiu, a Suso García Pitats, que per alguna havia plegat al València si el tens com una figura, pues, què, què anaves a aconseguir? Que, que la planificació de l'any que ve sigui de, ah, pues, això, eh, tot el món estigui en dubte si de veres anava a assumir ell el control, si l'anava a fer Mendes, si l'anava a fer Lim, si l'anava a fer no sabem qui, si Gary Neville l'anava a seguir. En aquesta decisió jo crec que al, a la fi se li diu a, a Suso, vale, t'hem ficat així, vas a tindre una funció i de veres anem a confiar en, lo que, en la teva opinió. Si després li fan cas o no, això ja, ja veurem. Però, però me pareix que, que la decisió de, de ficar a, a Estaran com a entrenador jo crec que és la primera opinió de, de Suso. Jo no estic d'acord. Jo crec que la decisió la pren Neville i, i Lim. I que el que tot ho precipita, ho hem comentat abans, és el càntic de eh, Gary Betellai, que la gent se xire cap a Quinco i que se xire cap a Daihun i hi ha un detall també molt significatiu al respecte. Quant de temps fa que Peter Lim no ve a Mestalla? Un fum. Per què no ve Peter Lim a Mestalla? Però és més... Perquè té por a la reacció de la grada. I per a veure el que està, en, a, en, a, que està fent. En aquell moment, entre jijis i jajàs, mm? eh, perquè l'equip en aquell moment venia de guanyar els tres partits de la Lliga i de golejar en el partit d'anada al... Ràpid. Al Ràpid de Viena, rebatejat per les males llengües com el Ràpid d'Arbena, eh, si te'n recordes, Folgado, contarem. Eh, nosaltres estàvem en Luque Esports Café fent el partit i molt a prop és el lloc d'hostaleria on habitualment va Co a voler els partits. I la persona que el bitxi, que el, que el bitxi li mos passa el sinfone diu feia temps que no venia. Sí. Per què feia temps que no venia? Perquè la gent... Se li tirava damunt. Se li tirava damunt. I li diu coses, clar. I li diu coses. Igual que li diguem Nuno, ha dit amb Gary Neville per tant, la decisió... A, al final, Salva, co convindràs en mi, que sí. és la meva teoria, que el futbol és igual en totes les latituds. Per molt que hi hagi un propietari que tal... Mm. Sí, però sí hi ha una diferència. I és que en qualsevol altre club, <laughs> a veure, si Nuno se n'ha anat fora abans. Sí, sí, això, això està d'acord. se n'ha anat fora abans. I jo dic, respecte a lo que deia Sergio, que crec que coincidís amb tu, ten teniu la mateixa opinió. Mm. Eh, Neville se'n va si fora per Suso, evidentment, i Suso, i Suso compartís la decisió d'avui. Suso se l'haguera carregat, ho sabem tots, tres d'esta taula ho sabem, Sergio també, però és que tres estigueren presents en una conversa molt significativa. Eh, Suso se l'haguera carregat després del 7 a 0, però no se'l carrega perquè no el deixen. Quan se carreguen a Neville, després del València-Celta, després del Geribetella i d'Escrits en contra del Palco, i allà està Leijun i està Quinco. A partir d'ahí, la decisió no la pren Suso, Suso dona el seu vistiplau, evidentment, ja se'l volia carregar des del 7 a 0, però la decisió la prenen d'acord comú l'IM i el seu amic Gary Neville. Per què? Perquè perjudica la imatge dels dos i ho pacten. I avui se fa públic. Però aquell ja se'n va a Anglaterra, i ja ho hem explicat, sabedor de que ja no va continuar. El sapo se'l menja Suso molt a gust perquè estava d'acord i demà dirà, bueno, la decisió és meua, evidentment se volia carregar el dia del Barça. Però qui se'l carrega veritablement és Slim d'acord amb el seu amic, perquè als dos es perjudica. No crec que sigui una decisió eh, de Suso García Pitar. La diferència respecte a l'etapa en 1 és que el València no podia responsabilitzar a ningú de la dimissió de Nuno perquè no hi havia director esportiu. En aquell moment el director esportiu era Nuno. I Nuno no anava a carregar-se a Nuno. Però avui hi ha un director esportiu i el director esportiu en tots els clubs, estiga d'acord o no de la decisió del president, se menja els sapos. No és el cas. Suso se l'haguera carregat ja fa temps. lo... Però avui se'n va, o la decisió se pren de comú acord Lim-Neville no té res a veure, Suso, encara que està d'acord. Però això no l'oscurantisme que n'hi ha en el València, perquè així anem de oca a oca, vull dir, de institució a institució, escoltem a la presidenta Lei Hun, que és la portaveu de Meriton així en València, uh mhm. -huh. l'escoltem de destitució de Nuno a destitució de Neville. En aquell cas, digue, vamos a fichar un líder para dirigir este equipo, fracaso. Demà mos tornarà a encantar perquè és una gran comunicadora, Lei Hun, i Suso també és un gran comunicador. Entonces, demà torna, tornaran a injectar-nos deberes. I, i esa injecció letal de, i, i tornarem a pensar... Anestèsia, anestèsia. anestèsia i és tornarem anestèsia, a pensar que... És anestèsia, és, és de veres. Que la decisió és perfecta i tal, quan ha sigut tard i mal. Però vull dir, demà van a comparèixer dos grans oradors que haurien de parlar més i entendrien més coses, però, però com parlen de oca a oca, que és desde que me cargo en uno que hablo Leijun, ahora me cargo en Evil i torna a parlar Leijun. I no sabíem res de Meriton durant tot aquest termini. Clar, especulem, parlem, reunions, Quimcó, Is del, del hotel, Gary Neville, ¿qué le habrá dicho? Se lo habrá pulido, sí, se lo dijo Kim Ko. La semana pasada le dije, chico, te vas a Inglaterra pero destituido. Y cuando vengas te despides de todo, menos de los porteros que no vuelven. <laughs> pero que ya se mal hecha pro. Exacto. pero, estoy de acuerdo, Manolo, de un de titular, Jaume Domenech, creo Ojo. Eh, eh, pues, ya se comenzará a hablar de Maya de mar, de para Paco, de proves y tal, Pero mm, cuadra pro Porque este este yo yo que a lo práctico jugadors que estaven també apartats per Neville ara poden tindre una altra oportunitat, perquè ara canvia tot el panorama en el vestidor del València. Aquesta és una pregunta molt important, l'11 que puga formar eh, allestaran, si va indultar a determinats futbolistes que jo crec que no tindrien que jugar independentment del canvi d'entrenador, que són pues, part de la colleta que l'altre dia, en lloc d'estar a la llotja, se va tancar en el vestidor en un, en un quarto a veure el partit per televisió, o de determinats futbolistes que, que varen aduir una sèrie de molèsties que posteriorment no els varen impedir anar amb la seva selecció, parle de, de, de Alves, però la pregunta de va per a Suso més important respecte a Allestaran, perquè demà igual mos venen la moto de que Allestaran, si ho fa bé, se va quedar claro. com a tècnic del València. Jo crec que això no van a vendre. Jo demà jo crec que això no ho diran. No, no, no, no jo crec demà, que no. Eh? Demà jo crec que no. No, no perquè saben igual, igual que la que gent està molt igual, calenta. Igual que vingué Neville i Geren Neville fins a final de temporada, després ja veurem. Jo crec que el que van a dir demà és Allestaran a final de temporada i després ja valorarem. És que quan diguen, quan diguen això se'ls van a tirar damunt. 12 i 51. Vinga, l'última pausa i tornem per a tancar. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Doche y 52. Había començat a traure eh, el company Vicent Sempere, el tema de qui jugarà és el 17, bueno, eh, tenim una setmana eh, eh, que, eh, una setmana, no, tenim uns dies per davant, no massa eh, eh, dos entrenaments dos entrenaments però sí apassionants en quant a que més o menys amb Gary Neville sota Cavallo i Rei ara se torna a obrir un ventall de possibilitats Alcácer o Negredo on, sobretot, o els jo, dos, crec, jo, crec, jo crec que els dos Jaume o, o Ryan o Alves i, i sobretot, senyors, jo crec que anem a veure en alguns futbolistes, altres crec que són cas perdut, però crec que anem, anem a veure en alguns futbolistes una actitud diferent, perquè ja saben que els focus directament ja apunten sobre ells. S'ha acabat la excusa de Nuno, s'ha acabat l'excusa de Neville, vull dir, no pot ser que tots els entrenadors siguin roïns per a aquesta plantilla. Pues és complicat, Manol, la decisió de, de poc allà estaran, per exemple. Eh, ha de jugar Fegulí, <clears throat> vull dir, Fegulí, mm, que no va renovar, ha de continuar jugant. allà estaran li va dir, tens compromís o no tens compromís? I té que decidir si Fegulí té compromís o no té compromís. Després de les últimes actuacions sembla que no. Que és normal, perquè té por a perdre's un gran contracte. Jo crec que un entrenador això li pregunta als futbolistes o no... Vull dir, me sembla massa por ell, va, ja duen molts anys en això jo crec, jo com a entrenador, pues no jo... vaig a un futbolista a preguntar si té compromís. No? Jo el veig treballar bueno, i veig si té compromís o no. Bueno, pues pots acabar-lo, com feia Luis Aragonès, el teu idolatrat Luis Aragonès, que parlava no, de futbolistes però, lo... i que li preguntava no, a futbolistes. No, però Luis no era, no era així, eh? Luis quan agarrava un jugador li odia la cara. A Fegulino no, no l'enganxaria demà. Primer, la cara enganxar fa un mes. Vale, però, però, I no, segon, però no, arriba, segon arriba, arriba, arriba, arriba, escolta, avui. Fegulí, tu arriba, tens compromís? Arriba avui, <coughs> arriba avui, l'enganxarà demà. Luis Aragonés no li ha agraït. Escolta, Feguli, no. tu tens còmprame. Eh, Usted... Vinga, sí, míreme, a la, míreme a los ojitos, míreme a los ojitos. On tu vulguis, però l'haguera agarrat. Home, evidentment. Pues però no per a preguntar-los de compromís. Això és el moment de validar. No, però ahí estaran perfectament. Le pot dir, escolta, Fegulí, tu vas a jugar com la triaga claro. en l'Arxelia o vas a fer el partit del Celta? Claro. És per posar-te o no posar-te. I ahí estaran té caràcter. No estem Exacte. parlant d'un altre no, no, pintamones no, que el té no, ahir no, davant no, no, i ja està. Té caràcter, té caràcter. Per això, que és Correcte. que... Estem a la baba, a la baba. I, I bon futbolista, si vol. Eh, yo de Feguli. Ah, porque no, no, és que no, Es una Feguli, que es un futbolista. Sí, pero bueno, con muchos de la plantilla que hemos demostrado en el Són son este no. decisions, és la, del, la de la portería. Es la de Parejo, Es la de Barragán... Enzo es el único que ya está borrado. Es la de Fegulí... Enzo bueno, bueno, bueno, Ahora veure una recuperación miraculosa de Sia Dicante. Exacte, exacte. Ojo, durarà 60 minuts Ojo, como la película del mestre Berlanga, los jueves milagro, Demás, ya veurem. Enzo Wii estava treballant en l'Antonio Puig a les 6 soles. Sí? A soles. Sí? Esprintant com un dimoni. Ui. Pel·lícula de Luis García Berlanga. Ui. Los jueves milagro. Ui, eh? Ja ho veurem demà. Ui, no sé si arriba a En principi no té que arribar pels terminis, però ja ho veurem. Però és que té que decidir moltes no, no, coses. No, no, és que anava a arribar a la, a la tornada de l'Atleti Bilbao. Te quedo decir moltes Era el día de ese de no? març. Anava a arribar la tornada del l'Atleti Bilbao. Sí, sí, és que se quedaven en, en algun embús per culpa de, de la frena o algo y no arribar. No ha aparegut encara, igual, escolta, eh, decidir, igual. te que decidir. la serie dissabte se recupera. Febulí, portería Parejo, eh, Barragán, si manté a Bezo... yo mantendría personalmente a Bezo. pero Paco bueno, titular, una, per favor. es una decisió. Alcácer i Negredo, dos, es un punta, Negredo, Alcácer, Capitanía, va a cambiar a capitans, le va a tornar el brazaleta Aparejo, què va fer allà Llestaran? Té moltes coses eh, que fer dins del vestidor. Correcte, correcte. Cregueu que va canviar molts futbolistes? Simplement, cregueu, això no tenim cap element tangible per a eh, dir, pues sí, mira, perquè tal i com... No, no coneixem el Paco Allestar, entrenador, encara. Penseu que va canviar molts futbolistes? Jo crec que sí, perquè és un tio en, en tanta personalitat que inclús per a demostrar que és en idees diferents a l'entrenador que venia havia, este té un altre 11, inclús altre 18, jo m'espero qualsevol cosa, i, i lo més cridaner seria la porteria, per a mi. Bueno, la porteria han jugat a tots, vull dir... No, no, però que el titular se suposa que salves... Exceptuant, exceptuant que debuta Antonio Sivera, no. Pot jugar Alex Sánchez, pot pujar-lo del filial. Per, per cert, Alessanco, Antonio Sivera, pren nota, eh? que després tenim casos Tori Martínez. Eh passa? Que No, no, no, sí, sí. Uh És que es pot passar, evidentment, que se'n vaig a Sibera. Si se'n va qualsevol ara. Eh, eh, se'n poden anar tants, ja. Eixa és, la, eixa és una, de les grans preguntes. Eh, pas que demà no sé jo si està la persona. En teoria, sí. Que, eh, què, que, Seria passa amb, què passa amb l'acadèmia? Però Suso també se fa carrer de l'acadèmia o només és primer equip? Home, dels, dels jugadors que tenen projecció per pujar al primer equip, imagina que, que algú tindrà que dir. Suso va renovar fa poc a, a Carlos Soler, no? mm. va renovar-lo ell, eh, no? Sí, sí, sí. Pues entenc que alguna responsabilitat tindrà, encara que jo crec que de la cantera és, és Si la pregunta és quin paper té Alessanco. Exacte. És el que no sabem. Què pinta Alessanco? Així la paraula és... Que la pregunta és molt bona i la resposta, la resposta té que ser la carava. Si la donen. Sí. Així la resposta és si ja projecte. Jo, el dia d'Alessanco, protestant el famós penal Sí, por favor. De, de Alberto Gil, del Chelsea. <laughs> El veiés en una falta de convicció, vull dir, es que es menys creíble que Chulan empleava en Terminator. Vull dir, es que no te lo creies, pero esto me... Se refería a jugadores el número 11, el número 7. Això en una reunió del vestidor, a un dia a un, una reunió del vestidor del juvenil y para referir als jugadors, usted número 2, usted número 8, usted número 9. O sigui, aquí és la... No sabías noms. <coughs> Rufete coneixia hasta l'últim nano que, que passava per Paterna. La, historia, es, es la, la pregunta, Manolo, del, del la Valencia pregunta... que afecta primer equip, escola, etcétera, és projecte quin és el projecte i de moment, Manolo, jo no conec el projecte ni per al primer equip ni per a l'escola de futbol. És una bona pregunta, però Mas, senyores i sí senyors, anem a tancar així. Podríem estar 3 hores per avui, però, escolta, duguem des de les 11, primer en Levante Televisió, donde más estará este señor Vicente Sempere, primero en una rueda de prensa y después en el murciélago... Prepareu-se que serà llarga, eh, rueda de prensa Sí, sí, a les 3 Uf, mig quart. sí. eh? Sí, sí, sí. en el murciélago del eh? de premsa a la una. Sí. comienza a la una. Correcte. A la una estarem también así y si así per necessitats de programación no puguem referir se passeu a la tele que estará Sempere probablemente en paper el murciélago. Ya ho veureu. Sí, más, Vicent, jo que no siga res. venga Manolo, <laughs> gràcies. Ja que vaya que abres, gràcies i ben de nou. A vosotros. Folgado. demà tu demà també roda de premsa en Paterna. Demà estarem allà, Manolo. Senyors, ho deixem així. Eh, demà, com dèiem, a la una tornem en el València directe en la ràdio i en el València en directe en la tele per oferir la roda de premsa de Laihun, eh, de García Pitarx i de Paco i estaran a les 3 més quart en la tele el Murciélago i a les 11 i mitja tornem així als eh, esports en Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Vivo mi vida de lo que el camino da.